Dveri, dveri, sa mudrošću pazimo. Vjeruju, dvojedinego Boga Otca Vседržitelja, Tvorca nebo i zemlji vidimim, žesjem i nevidimim, i vojedinego Gospoda Isusa Hrista, Sina Božija, jedinorodna bliža od Otca roždena, no prežde svijet prije. Svijet od svijeta Boga istina, od Boga istina. Roždena nesotvorena, jedino sušna, od svim žecja bliža. Nas radi čelo vijeki našemu radi spasenja, šeša do s oplotivšomoся od duha svijata i Marije vivončevo vječasja. Raspija također za njim pripotisir Pilati stradaše i pogrebena. I voskrešanog tretinem po popisanije I vošešanog na nebesa i sjedjaša odesnuju Otca. Ipak i radošću ako se slavljaju suditi živim этим, ибо же царствию не будет конца. И Духа Святого Господа Животворящего, и же от Отца и Славящего, и же в Солнце и Сыном споклоняемо и славимо вашего пророки. Во едину святую соборную апостольскую церковь, исповедуй едино крещение воздагление, amen